你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 con 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastique，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。路客推估估估估估。 多唔多係喂幾多去得翻嚟第三節啦，唔好意思，啱啱撳咗筆添。嗱，頭先我唔緊要哋即係啱啱講嘅，即係誒最 nice 同埋最 high 嘅客啦。係嗱，咁我即係而家即時考你啦。譬如羅即刻直嘅洞喺度咧，唔着鞋唔着襪，即係你知有啲捽緊腳趾嘅咧，好好舒泰咁樣啊！佢當自己翻屋企咁樣噶嘛，你會點樣做咧？唉，好舒服啊！真係啊，好似家嘅感覺。講完冇賣錯廣告。未加咪咯，即係我當咗機裝係屋企咁感覺噶嘛，係嘛？ 就係如果冇人投訴咧，我就唔會理嘅，嗯除非湊親我咯。如果即係我當我即係條友唔沖涼啊，即係係啊物即係又好臭咁樣，點搞？因為好多㗎，㗎，其實都咁你點搞咧？你都有其點勸喻佢咧？實都我哋唔會勸喻佢嘅。唔會勸其實住，費事嘢係麻冇得煩。勸有人投訴咧，係啊譬如有個姐，喂啱啱嗰個麻甩佬隻鞋啊，條鞋係好臭喎，啊唔該你處理你會揾下啦嗰啲 軟性啲嘅方法，或者我自己噴啲嘢落去啊，即係喺條走廊度，你咪噴住噴佢隻腳啦，係咪先？係啊你已經即係擺明係話佢噶啦，臭嘅係啦噴隻隻隻有咩唔噴係，我覺嘢？得如果嗰個人你明知道會咁樣，即係你明你你第一步做呢一步嘅時候，你都唔覺得影響到人㗎啦。咁如果去到佢噴嗰一下，都唔知咧，都唔知啊嘛會。係咯我即係咁，唔知如果咁㗎面皮厚到咁，都其實你講咩都冇用嘅喎。即係就算嗰個人投訴，你真係要做嘢咁，但係其實佢都都唔等於你講完之後佢會着翻對鞋嘅喎。 係啦，我我控我唔可以你監係啦管佢㗎嘛，係咪先你控制唔到佢㗎嘛？係咯，你你都只有我你着鞋揾方法。啊，唔該咁。唉，唔可以咁樣咁嘅係唔。可以咁咯。冇，我哋有個冇冇搞好用啲方法味嘅煲過嘅咖啡包咯。其實咖啡陣味咧係好辟味嘅，哦所以係係哦我擺喺附近嘅位置，咁就陣味吸一吸味。即係有時你見到個呢個軟性啲空姐嘅方法成日攞啲咖啡包行行，有啲咩事到啦？係啊，擺埋一就知咩邊咯。擺埋一邊啊！ 係啊，但係你有冇有冇啲見啲騎呢嘢咧？即係啲啲客喺機上嘅行為做到好騎，譬如話沖涼咯，咩啊咩沖咩沖涼？沖涼啊！沖涼咩沖啊？有水嘅地方你就沖到噶啦即。係喺喺廁廁所所沖涼。咯，即係係啊廁所得唔係，但係你點知沖完洗涼啊？手成地濕晒，唔係沖涼做咩。要出到嚟，唉唉爽啊咁樣，頭，抹緊頭咁樣，喺冇風筒咁樣，係啊，差啲要俾埋佢嘅風筒。跟住佢就好舒貼咁，你望望誒濕晒地下咁樣，係啊，咁咪又要拖啦。 抹下咯，都要嘅，有其他人用噶嘛，始終。嗯，喂，但係如果其實即係嗰啲有啲有用得即係公德心衰啲咧，係咪你哋做埋咧？即係清潔阿姐嗰份，係啊，係啊，係啊，仲有都邊個啊？係咯。機長頭先講漏機咗，機長咯，機長嗰兩個啊嘛，同我出嚟副機長同我拖拖地你佢。諗下點會叫張智霖大大超咁行出嚟洗廁啊啊啊所？顧魔出嚟洗廁所得乜先啊？顧魔係啊唔會噶嘛。啊，所以即係有時唔好俾呢啲即係啊電視劇迷迷惑到自己嘅，即係即係叫做誒、呃、 對咩咧？航空界有個叫做咩啊？有個光環同埋個幻想咧，嗯即係周圍飛樣嘅。其實你周圍飛之前喺個喺個倉度噶嘛。其實我我個題目寫咩咧？係係機機艙艙定係監倉啊？其實衰啲嗰個係空中監倉嚟噶嘛，係㗎因為你係真係冇得走噶嘛。嗯，係嘛？可能你係搭船人一一陣啦，就算你 搭船極端啲，咪跳海唔會死噶嘛。但係你飛機你開艙門，就會全部啲啲氣壓啲嘢吸晒啲假髮，吸晒走噶嘛，咁樣冇得走嘛。其實我覺得嗰個都係一個誒係、天同你監倉就係一念之內啦。講到好遠都係㗎㗎，係嘛？但係你覺得係機艙定監倉先嗰個？監倉就緊。係啊，因為你其實好多人唔做得噶嘛。嗯咁同埋你喺個位度嗯，其實你好少機會可以行出嚟，特別係長途機。 嗯你坐窗口位嗰啲咧，好即係慘。慘去廁所。係啊，唔該。其實個位又窄咧，即係尷尬啊！我覺得有。係咯，嗯，喂但係做啲做啲騎呢嘢，啱啱做話誒，啱啱沖涼之外，就做啲咩啲啊？沖涼呢就即係唔好話做我做嘅嘢嗰啲，唔好唔使講啦。係啊做嗰啲之外咧，做做啲咩啲有喺個位度。 喺個位度做啲咩啊即係？full mask 呢啲好平常啫係嘛？係咪㗎？嗯，平常啩，我覺得我我接受到嘅呢啲 OK 嘅 O K 嘅，即係因為你有機影響唔到保濕啊人嘛。。唔係我啊！覺得我見有人睇四仔啊，真係激死唔係邊度睇先？佢自己個 tablet 咯，即係咁樣攤喺度睇四仔，但係可唔可以開聲咧？冇開聲冇開聲，冇開聲，或者佢自己帶咗戴耳筒啊 earphone 係咯。咁你點搞咧？拍拍佢，但係冇影響冇唔到人㗎，啊。係啊，影響唔到人啊！但係你望到咁點咧？ 佢個 mon 小心啲啦，自己。唔係咁，佢如果佢都咁公然睇，即係佢都唔介意俾你睇到，咁你仲可以做啲咩啫？可能佢以為人哋睇唔到咯。太天真。即係你，唉都知呢個世界呢啲，佢唔係嗰啲咩冇貼嗰啲 mon 貼啊嘛，係嘛？係啦，即係有啲淨係即局淨係限個範淨係淨係圍。正面睇到。係啊，有有而家有啲 mon 貼出咗嘅，但係其實隔離啲位可能會投訴噶嘛，定可能自己隔離嗰個佢個成班 friend 買到嚟嘅應該係我一齊一齊一齊睇，一齊交唔係冇一齊喎，睇，但係搭機搭機門開心書啊因為佢咁啱坐喺最尾嗰行， 我就咁我就見到哦，你只行過laptop 到出出入入，係啦。哦，佢冇冇冇望你咩？咁我冇喎。你乜舐你咁樣，我哋老闆咁衰格嗰啲嗰啲有馬佬係嘛？呢個呢個都唔算奇因為而家我我我好似搭地鐵見到睇睇四隻阿叔都有搭地鐵啊！勁咧，巴士都有，我都遇過巴士都有開埋聲，開埋聲就冇 開聲添啊！開聲啊！搭搭咩搭地鐵？搭巴士，搭巴士開聲係啊睇四仔啊！佢佢啱先講嗰個我搭飛機嗰個我都 settings 咧，坐最最後，尾即係而你嗰個又以為係自己個 friend 咧，佢覺得會相對安全，以為有咁你私隱前面都睇唔咁樣到噶嘛。或者佢唔介意人哋睇到咧。係咯，咁但係你開埋聲呢個真係 開聲就唔得啦，真係。咁樣真係點啊大佬？係啊真係唔唔得係呢啲可能應應該可能有性騷擾嘅嘢，應應該有問題嘅。係啊即係嗰係公眾地方，你睇四仔應該有問題。我唔知啊，呢個唔係律師啊，呢個，所以大家即係小心啲啊！喺四仔屋企睇好啦，真係係嘛。同埋有時即係有時 WhatsApp 唔小心咧，有人 send 啲 啲四仔片咧，即係喺喺街攞炮嗰啲咧，我時都小心撳，有時唔可以撳到咧，街都都話大鑊。我係驚俾人見到話變態佬咁樣，跟住之後擺上網大鑊，以後唔使出嚟 work 嘅真係。啊嗱咁咁，啱啱但係我又即係除咗你啱先話嗰隻啲奇怪嘅客啦，咁但係其實好多都係誒，譬如長途機啦，時差瞓唔到啦。係啊咁，其實 即係我都係即係我又好好奇就係，譬如如果你哋同我哋一齊喺香港出發，咁即係你都係香港時差，係咯。咁即係佢哋好想瞓嘅時候，佢哋瞓覺啦可以。咁你哋咁你哋咁即係你哋點適應嗰個時差咧？係咯你哋係留適應唔到㗎留好短嘅時間，就可能係啊可能兩日就翻嚟喎。係啊，咁啊，其實不斷咁亂晒咯。扮自己喺香港咯。喺譬如呢度香港，譬如十二點幾過到嗰邊，即係夜晚五點咧，哦，即係 好好複雜呢個問題，但係我自己就無論去到邊，我都係跟香港時間。嗯，去到邊都係。係但係唔係即係會唔會誒、呃即係偏更時候會安排你喺翻香港嘅作息時間做翻機唔會啊艙嘅嘢咧？你諗太多啦，唔咯，有時唔得噶嘛，咁你咁你點辦到咧？冇㗎，我都唔知自己點捱㗎。都七年啦，但係係咯你你你即係你會有個時間望翻個手錶，香港時間嚟嘅，你唔會理嘅。總之 以前就唔知嘅，以前就想瞓就瞓咯。嗯，但係瞓得就係真係好差，我試過三年做咗三頭三年都係每次瞓喺酒店瞓兩個鐘我就會醒咯。嗯，你永遠唔瞓得長，好慘咯。但係咁樣而家點適應到咧？調翻轉，而家就係跟翻香港時間咯。呢、個時間香港時間十二點咁我咪瞓咯。就算可能飛到去美國，你知一個隊噶嘛，啊嗯，日頭照瞓咯。照瞓，即係唔好理入面出面環境光唔光。 係啊，喂，即係翻返香港就啊，因為你冇改變嗰個瞓覺時間，係啊，對身所以就體最好。哦，原來呢個咁樣嘅，因為飛得應該多嘅係香港時間最多嘛，正常啲嚟。放假喺香港噶嘛，係啊係啊，定定嗰段有冇啲同事其實啱啱我想講，即係初頭話啲理想嗰啲嘅，佢就唔翻香港，譬如嗰邊留長啲喺嗰邊一通咁樣嘅咧，接機唔翻香港，唔得。唔得，一定要翻香港嘅，唔得做乜嘢？ 咁呢個係你嘅工作嚟噶嘛？嗯，係咯，你唔可以話自己中意幾時飛幾時飛，即係唔係咁噶安安排，嘛？我即係上機地點點都係香港嘅，咁冇得揀嘅。唔得啦，唔明唔係，即係因為有啲機可能話你香港可能飛去台灣啦，嗯嚇，可能下一班機可能就係台灣飛翻唔知邊度邊度咁樣，可唔可以佢可能台灣留多幾日？ 梗係唔得啦！你去旅行咩？你估我話咦，哇係啊咁啊爽去旅喎！行都要改機票啦。係如果咯，係咁就爽啦！嗱，啱啱我就話呢一節想揾啲輕鬆啲嘢啦，我就有段片咧，其實香港，我覺得呢段片零九年咧有有個大媽咧點地點隻噶嘛。嗱、大家可能唔記得啦，我又有段片俾大家及及嘅，大家回憶下呢件正事先。 动啦，冇咁激动啦。 大班機安排俾你哋嘅，你放心啦，我哋幫你安排。安排咩啫？得㗎啦。我幫你走你又俾我走。 唉，唔好咁樣啦，變咗啊奪命回音哎，喎哇！點樣啊？唔好意思啊，聽眾，啱啱嗰段片咧就係有個即係有個大嬸嘅機場點地啦，係就應該就係架機咧就未起飛，但係閂咗門，唔俾佢入，係啦，可能佢就要誒、呃改其他機啦，咁啊點地啊結果要再俾錢啊嘛，咁樣呢個 case 哦， 我所知咧就係嗰間公司就後尾嗯俾第二架機佢走，不特止仲 upgrade 咗佢嘅。係係啦嗱原來就係機場阿嬸事件就係零九年，即係六年前左右啦。咁啊、即係原佢係香港即係誒登機遲到嘅，咁啊同即係啲啱啱啲地勤咧喺度發晒癲咁樣，啊即係歇斯底里啦。咁結果呢條片原來咧嗱嗰陣時點擊率咧，你估幾多萬啊？六百萬，而家咧勁啦， 七百萬，追得上香港人口呢條片嗰個點擊率啊，七百萬啊！我好似佢睇過嘅佢係勁過巴士阿叔㗎，犀利啊！啲阿嬸，嗯即係。七出國際唔。係飛機比巴士係更國際噶嘛，係好正常啦，係咪先？呢啲事同埋誒 upload 條片咧，佢用英文嘅，A woman missed her flight at the boarding gate 打英文噶嘛，嗯所以大家啲片想出國際就打英文，可以幫到你 YouTube 係嘛？其實啱啱即係有段對白咧，佢又講， 即係大家聽唔到乜嘢㗎，就揾翻呢個機場阿嬸就有對白揾翻嘅，咁結果呢件事咧，嗱嗰阿嬸咧就會投訴嘅，咁咧即係乜乜公司咧。佢投訴嗰陣時咧，佢就變得好平靜、好安，即係誒好平和，唔同嘅先唔同嘅。咁結果咧就誒嗰間公司又同阿嬸道歉，同埋咧就將個機位升級，同埋咧處分埋同埋警告埋嗰啲地勤人員嘅。點解咧？ 我唔知啊，我哋好多嘢冇得解㗎啦，解到唔係唔係佢咩？嗱嗱嗱！如果你以以客為本的話，你俾下一班機去係 upgrade 佢，咁呢個無可厚非嘅，我覺得。咁、但係點解你要處分地勤人員咧？我唔知啊我又唔覺得佢有咩重錯，哦即係睇，拍段片係咪咧？哦，係。我估啦，佢冇講原因啦。咁但係未必一定係地勤人員拍片啊。如果嗱係咁係啊，拍片係先個應該地勤人拍片，我估啦，因為佢又講嘢話叫佢唔好嘈，我哋安排另一班機俾你啊嘛。講嘢嗰個應該係拍片嗰個人嚟啊嘛，把聲咁近， 係咪、因為呢一樣係咪係咪嗰陣招認可能拍咗自己咧？片都唔緊要，你係拍片就擺我對我先係啦，你咁樣其實係影響公司聲譽嘅，所以嗰條友可能就話，即係我我即係我啲猜測啦。你一係就嚇、即係炒魷，一係就俾我哋即係 ban 一鑊俾公司，即係個公關攞翻少少分，即係處分佢咁樣啦。我諗咁樣啦。明白。所以慘啊！即係有時即係拍片擺上網都睇身份嘅。如果嗰陣時係休梗係班啦，咪擺得咯。但係你翻工嘅時候就賴嘢咯，係嘛？ 小心啲啊！所以拍片擺上，同埋有時即係拍片即係流傳，可能我即係呢啲可能就話誒、經典嘅大馬事件有一啲咧係關於即係高登仔最葡萄嘅嘢啊嘛，即係硬係啲機師咧就會同啲空姐傳出啲豔照噶嘛，即係咁嘅樣啊嘛。唔想講啊，冇所謂，呢啲我講啦。咁通即係常都係嘅，啊通常都係覺得醫生配護士，誒、 空誒機師配空姐噶嘛。即係我哋即係俾啲戲嗰個套版印象影響係咗。係絕對係其實係咪嘅咧？其實唔係噶嘛。唔係噶，咁有陣時其實可能咧上機落機，可能上機嘅時候見到佢一眼咯，四個閪之後就到放工都唔會見到佢，即係其實嗰啲但係你再跟住再翻嚟嗰班機，咪俾咗係佢噶啦嘛。唔會㗎。有辦法喎，識到空少嗰啲或冇識到即係機師嗰啲空姐， 都係嘅，即係佢哋可以點樣喺憑一眼嘅印象當中，令到再之後再有 contact 咧？可能你私底下識㗎啦，我唔知啊人哋啲唔知我嘢。嘅我唔知，我想知，但係知唔到啦，係嘛？ 即係即係其實係咪入行？即係嗱，除咗話理想啦，即係話啱啱作為飛啦，係咪係咪即係可能話我想識酷魔喎？有冇唔識咯你有冇你啲朋唔係你啦？你啲朋友嘅朋友會有啲 case 咧，即係想因為識酷魔而入去做咧？ 應該冇啊嘛，冇我冇識啲咁天真嘅朋友。應該有嘅，我覺得。即係有時即係嗱，香港嗰陣時咧，我聽啲即係拍戲嘅人講咧，就話誒嗰陣時香港拍完嗰套乜鬼嘢警察嗰啲嗰啲戲咧，正面嗰啲咧，就多人投考警員噶嘛。哦，學警出街嗰啲係啦，咁之後出完嗰套《烈火雄心》又多人考消防員，咁出完呢套劇，即係嗰套乜鬼嘢《衝上雲霄》都會多人考呢個空姐噶嘛，或者即係做空少噶嘛。如果你識都話俾我知啦， 等我扮估魔咯。 O K，得啦你。我話我話佢呢呢條友都都係個林字差唔多嘅啫。 O K，頂唔順，太難頂唔順啦啊！嗱，咁我頭先即係講咗咁多機艙嘅嘢咧，我哋機艙即係除咗接觸人之外咧，第二樣就係食啊嘛，先講食嘅嘢啦。係啊，飛機餐飛機餐咧嗱，咁其實飛機餐咧，即係通常有咩揀啊？雞飯牛薯意粉，計先， Standard 雞㗎啦呢啲飯、牛薯、意粉啊，好似好齊咁樣喎。即係我食素就食薯啦，係咪先？誒，伊斯蘭教唔食，呢啲特別餐嘅啦，你自己識特別定係啊。咁最多人揀咩餐咧？雞飯咯，唔食雞飯會死噶嘛。咁唔食雞飯會死咧？我點知？即係好似人啲阿叔，即係我我叫阿爸戒煙，唉唔戒得煙嘅，戒煙會死，因為我對咗煙尼古丁有依賴嘅，因為可能你哋覺得雞飯係最穩陣、最好食噶嘛。係咩？ 其實係咪咧？即係以你嘅誒，同埋叫建議啦，邊一種係比較好食咧？全部都難食。啊！哎呀，我係話我係話好好，全部都好食啲嘅。我哋公司嘅嘢，即係客人話，譬如問佢誒食乜嘢，我唔知你幫我揀啦。其實你話 其實全部咁唔好食嘅咁樣，梗唔係啦，唔係梗係揀嗰個冇人食嗰個俾佢食。或者派譬如 A、B、C、D、最 E 多啊嘛，最多 E 嗰係啊啲，剩翻最多嗰咁個咯。係喎我平時都係食呢個㗎。哇！咁即係即係原來唔好問空姐呢個問題。應該問我咧。其實佢派派派最最多，即係冇人食冇人揀嗰啲。其實我未食嘅，你問我我都唔知。咁啊係喎，你咁係你下次先咁啊你派係啊派嗰陣時未知噶嘛？係啊嗱咁我哋咧咁我咁我揾咁我做嗰啲即係好興有啲咩十大 乜乜噶嘛？咁啊就係睇一個叫做咧飛機餐嘅十大喎。嗱咁十大咧，梗係揾啲正面啲嘅好食嘅嘢嘅嗱，大家先啊呢個咁咧，即係呢一個第十位就係咩咧？原來咧即係話泰國航空嘅嘢好食啊！唔知點解啊？佢話咧入面咧有咩咧？好簡單又有冬陰功湯啦，有雞咖喱雞、椰子蛋糕啊，同埋佢話啲女人要靚， 即係送送餐啊嘛。嗱，第九位就係咩咧？話法國航空咧原來有香檳嘅，嗯，係嘛？睇下先。第八位咧最闊綽咧就係阿聯酋，應該係嘛？正常。正常啊。咁咧，佢第七位就係咩咧？有呢個咧，航沙航空就係有呢個明星天廚啊，即係德國航空公司嚟嘅，真係。嗱，第六位咧就係、新加坡咧，就係、都係名廚嚟嘅呢一個。咁我即係但係佢名廚係 唔知名神點啦。唔係？如果佢名廚啲嘢勁到可以咧，你頭先你要急凍咗佢之後，嗯你再喺上面叮翻熱都咁好食俾我，咁佢真係名廚啊！唔係嗰個唔係名廚，嗰、個係化學家嚟嘅，或者係科學家，嗰、個唔係名廚。我覺得明朝你點煮嘢勁得凍都凍冰冰，反而都係賴嘢嘅。係啊，好難嘅。嗱，佢講咁多個冇乜有趣，睇下第一個係咩先。佢第一位咧，睇下先啊。 嗱，最優秀就係全日空啦，即係最精緻啦，即係一個一個便當咁樣咧。我睇但係圖，其實會唔會上到去都已經唔係咁嘅樣㗎？我覺得係有時即係圖片與呢個咩食物內容不相符，係嘛？原來第一位竟然係咧航亞航空高空大長今，然後嗰種叫 Skytrack 咁樣叫做叫做五星級航空公司咧，就係話咩咩咧？佢有咩咧？宮廷美食，佢話有咩？家先有呢個蔬菜水果啊， 啱到人家食嘅豆腐、豆腐包肉，營養豐富嘅人人參燉雞湯之類啦，都流流地咁嘛！呢一呢一呢一個咁嘅 top 都十，都係嗰句，你話嘅啫係咪凍咗先？然後再熱翻，好食極都有限啦，係嘛？所以即係都勸大家都係點啊，自己帶帶嘢食都係食。最好啦，喂，但係可唔可以我有煩你嘅咯喎？叫你幫我叮飯都死喎，唔會咯，唔會叮。 因為衞生問題嘛。你依家我叮完話俾翻你食，你食咗肚屙嘅，咁你賴我哋係賴啲嘢食啊？梗係賴你啦，咪係咯，硬係嗰個，硬係啊係覺得我太靚仔，佢想迷暈我。唔係呢個調翻轉，我哋佢叫六杯麵咯，喪牛六杯麵咯。 係咯，錄杯麵啊，幫佢錄啦。嗱，啱啱就講完呢個十大呢啲即係食物，我數完之後咧， 我覺得其實即係你夾硬數啲咁十大，我覺得係應該公關嘢嚟。其實樣樣都唔好食啦，嗯一定係你你點啦數望㗎？你講呢一個咧，我就有一個更加正嘅。嗱，原來咧香港有一樣嘢好勁嘅，即係連佢都唔知嘅，有一個叫做咧世界航空小姐協會。請問嗯聽過未咧？未，啱啱聽過，你答錯問題，聽過一次。對唔住，對陰到，仲陰到你。嗱，咁好勁嘅。咁我即係琴日做功課嘅時候咧，即係呢一間誒 嗱，首先即係講啦，佢有個排名先啦，有一個叫做咧二零一五年世界十佳服裝航空公司，服裝係啦，嗱嗱，你即係講冇用噶嘛，咁有圖有真相噶嘛，我冇講咁多，咁我咧就誒睇下先，咁啊有啲第誒、我講亞洲啦，咁佢咧就我俾大家睇佢第十位同埋第一位俾大家俾大家睇啊，嗱好呢張相咧就係第十位嚟嘅亞洲區嘅，大家即係睇下啱唔啱先。 嗱，頭先張相咧就係、亞洲嘅十大靚嘅制服啲相啦。啱啱第一張十，我唔知點解佢揀咗咁張相啦。第十，一亞洲地區嘅呢個都冇乜嘢。我再俾埋即係大家睇佢嘅排行榜嘅第十位，呢、個世界㗎。嗱，呢個咧有兩張相睇佢嘅，我就俾大家睇第十同埋第一。好啦，世界排行榜第十位。 啊，點解你哋變樣嘅咧？勁啊啊，犀利啊嘛！嗱，頭先嗰個咧就係誒呢一個世界十佳美麗空姐排行榜，第一張就係第十位，第十位，第二張就係第一位嚟嘅。嗯，嗱，我講一次，啱啱嗰個叫做世界航空小姐協會揀出嚟嘅，係咪好古怪咧？係嘛？各花入各眼咯。嗱，都唔古怪。我再講翻佢呢個嘢簡介先。佢話咩咧？ 世界航空小姐協會英文就係 World Airman，或者 WASA 係香港政府登記管理機構依法核准成立嘅公益性非牟利嘅國際性行業法人團體，係香港關心維護空中乘客服務女性權益人士發起，世界各地現在過去從事空中乘務職業期期望從事空中 哇業務職業之女性及相關團體自願組成嘅組織成員，與世界各地嘅航空公司有密切聯繫。呢、個直接簡介嚟嘅，覺得都咁你講冇到咁世界性乜中文，都冇嘢係嘛，都唔緊要嗱，冇端倪發現係嘛。咁我咧嗱，佢呢一一個咁嘅犀利啦，呢、個嘢呢、個咁嘅世界航空協會，佢有好多嗰啲排名咁嘅嘢嘅。而佢其他咧嗱，其實講嚟講去咧。 佢所有嘅牌嗱，譬如佢一個叫十佳機場咧，佢全部十佳咧都有中國北京國乜乜航空啊，乜乜深圳公司啊，我明白啦係嘛？即係佢點解做咁多排名都有呢個大陸嘅公司份嘅咧？咁、我唔明點解，可能咁啱嘅啫，係嘛？咁巧嘅啫。人哋真係好嘛，可能可能真係好啦嗱，譬如咧，我求其咁一個啦，佢呢度其實即係大家咧打呢個世界航空小姐協會咧，嗯其實係嗱係冇 J 圖嘅，放心，真係冇嘅， 好健是啊呢間公司好好健康嘅嗱。譬如我講呢個咧，佢係十十大美麗美麗機場咧，嗱第十位加拿大啦，唔知你講啱唔啱啦？嗯，第九位就係中國廣州白雲機場啦，第八就係日本個大阪機場啦，第七就係新加坡啦，第六就係美國，第五就係韓國仁川，第四就係香港，第三就係德國，第二就係阿聯酋，第一係乜嘢咧？中國深圳寶安國之之強， 真真真係真的嗎？總分是八十八十九分。邊個評啊？佢評咯，邊個評？嗱，所以有時即係大家揾啲咩十大排行榜乜排行榜咧，最緊要咧就係睇翻個出處， 佢所以好似又好鋪咁喎，啱先撳落去睇咧，呃到你啦個版面係咪可以咧？影到好多唔同嘅空姐嘅相噶喎。但但問題就係啦，點解頭先即係揀嘅時候咧？譬如我哋之前就話誒揀啲工房咧，佢揾啲咧其實係唔係即係嗰啲係空姐喺出面即係制服，係嗰啲係工作服。即係工作服做粗重嘅男人揾啲相嚟都擺上去嘅喎，你要揀嘅你要揀嘅即係揀最吸引嘅啦。嗯，所以有時啲嘢咪中咗伏啦，係咪先？我已經中咗伏啦。 你睇到好開心啊！你應該睇。開心，但係真相之後但係唔係啲殘酷但係真失望咧，即係見見到呢個之後，但係之後咧嗱，我就即係即係好彩我識啲英文啦，即係局長都要識英文噶嘛，咁我即刻揾翻咧一個係誒、呃外國做嘅堅嘅堅嘅嗱，即係呢一個咧就係話世界十大嘅即係誒航空公司佢入面即係嗰個制服靚唔靚啦。嗱咁相咧，咁我之後再即係擺翻即係喺我哋嘅 page 俾大家睇啦，即係我就俾 大家比較翻嗰個排名排行榜啊。嗱咁之後咧，嗱呢、個正常啲嘅，佢第十位咧就係維珍航空啦，你睇啲相啊正常啲嘅。嗱咁之後嗱第九位啦就係呢個咩 Airways International，我唔識啊呢啲，但係啲衫就係靚嘅，太行啊嘛，係啦。嗯，同第同其他比咧，有間就德國公司啦。即係睇翻啲相之後咧，人哋揀相都正常。嗱，香港國泰就第五位啦，正常啦。嗱，第四位就係誒咩 Kingfisher 啦之類嘅。第一位第一位就係法國咯。嗯， 到頭先啱啱我都真係幾幾型嘅呢一件。係啊，啱啱即係人哋你揀相都會揀翻正常相似。我我哋啱啱即係所謂嗰個乜鬼嘢咩世界航空小姐協會揀啲相係好騎呢咁嘅相。我哋既然要做個排行榜，即係就算我係做 content one 都揾啲最靚嘅相做啦，係咪都先？係你講得啱係嘛？所以有時即係有啲即係誒啲網站嘅來源就小心啲揾啦呢樣嘢嚇。喂，但係其實叫你評啦，調翻轉啦，你覺得即係邊間即係亞洲公司制服係靚嘅咧？ 即係除咗香港之外啦，大家同位先。我我覺得香港好靚㗎，你又唔可以唔係，嗱我擺開即係除咗香港之外，邊啲即係制服係靚嘅咧？我星航出咗名㗎啦，星新加坡航航空因為佢本身係淡馬錫噶嘛，都係國家噶嘛。係，同埋佢哋係頭先咪講話誒有體重要求嘅，我聽哦星航就係有嘅。嗯，咁跟住佢哋係制服好貼身嘅嘛，入邊要着 girdle 啊，覺得 即係我哇，聽翻嚟，我自己未着過，你唔使啦，唔需要着啦。係嘛？唔着都 OK，係咯。呢排好興嗰張切雞肉嗰張相未星航，星航啊！係咪呢因為個？佢啲衫係靚嘅，即係佢本身係啊佢啲衫個剪 cutting 咧係啲好貼身嘅啲物料係即係誒有彈性緊身啲嘅，蝦人着嘅。係啦係啦。所以諗下，係啦如果一個係稍為豐滿或者有啲誒豬腩肉嗰啲，會點樣咧？或者調翻轉着咗啲嘢，令到佢冇豬腩肉，再着呢件衫咪 fit 咯。係嘛嗯， 但係其實我覺得呢樣嘢，你空姐嗰個美豔程度同間公司嘅業績有冇掛鈎？你覺得有冇咧？我覺得冇啦。我都冇，你答噶嘛，係咪先？冇得你冇得揀，你唔係而家唔係搭搭搭巴士搭 Uber 啊係啊嘛，係咪先？唔係你會唔會係去到嗰個情況係因為嗰個即係你唔係你作為一個客人你去諗，你會唔會因為個空姐靚而揀呢個航空公司先？有啲我會咯，如果有得揀，真係好靚。譬如話誒、女仆，全部女仆裝做做呢個空姐嘅，係嘛？同一個即係阿嬸嗰啲咧，咁啲 咁我，好似話你唔係航空公司 marketing 㗎嘛？你就好毒啊！所以我咪做局長咯，唔啱到呢行啦，係咪先？好啦，咪如果啲獨男咧會咁諗啦，同埋有啲係誒可能用個機包裝啊嘛，咩成架 Hello Kitty 航機嗰啲啊，嗯你你即係嗰啲有冇做過？譬如話比卡超啊，或者咩 Hello Kitty 嗰啲啊。台灣嗰啲多嘛，台灣。但係其實內籠唔係日一一樣定定點樣嘅內籠本我香嗰啲港見到佢哋係啲枕頭啊，嗰啲都有 Hello Mimi 喺上面㗎嘛。嗯， ？OK 喎，咁樣就。係啊，即係嗰啲係調翻轉係唔係用嗰啲空姐吸引你咯？但係啲人最句講就係華航 O K 嘛，啲即係嗰啲宅男講啊，嗯係，嘛？即係台灣有誒、呃、華航有華咁咩叫華榮啊， 長榮長榮所以撈亂晒啲，佢話即係華航好啲啊嘛，即係相對嗰啲空姐會後生啲啊嘛。嗯，我我唔知真係咁緊要咩？係咯，係咯，你見咗唔係喎，但係你係咯你諗下調翻有調翻轉喎，你你你係即係你嗰個鐘係冇得走噶嘛，反而你隻眼係緊要噶嘛。如果你唔瞓唔着嘅話，要隻眼要望嘢噶嘛，係咪咧？嗯， 你有你嘅道理。我有我道理啊嘛，唔係係啦係應該係我有我個歪理啫。係我又唔覺得係喎，通常真係上到去就真係瞓㗎咯，食完。睇你攰唔攰咯。唔係你即係 Steven 啊嘛，Steven 人生啊嘛，你唔明㗎啦。我真係唔明唔明冇明啦。你係啊啲 Steven 人生係咁樣嘛，搭飛機都要㗎嘛，或者你我知，咁啊但係嗯唔係我覺得佢接觸時間太太少咯。就算佢真係好靚，俾你望到嗰一眼，我都覺得唔值得去搭一架， 即係以嗯用用呢個做標準咯。咪反而有時調翻轉，可能你會同側邊或者有冇望一啲係乘客啊，你已經係啦。靚啦，仲好。啊，所以即係啲誒空姐係可願觀而不可褻玩嘅。分鐘你問佢攞電話啲，佢唔會俾你㗎嘛， 係咪？其實你有冇試過俾人問你攞電話？哎呀，有啊，你好漂亮啊，可以給你電話給我嘛？咁樣啊？點解要講國語咧？佢眼中係大陸人，我冇咁講喎。一定係一定係香港華人得啊攞電話。唔得嘅，咁我點答佢咧？啊，你 can can I help you？即係黎明咁樣，can I have your number 咁樣，no 咁樣係嘛？咁唔會嘅，俾翻公司俾咯。 呢呢個係我公司個客服，你打呢個就揾到我哋公司任何服務都有㗎啦。有咩疑問打呢個電話。睇佢靚唔靚仔咯，睇靚唔靚仔靚仔咪俾個真電話佢咯。哦，哦，原來咁樣嘅，啊即係呢個誒，你的日樣子如何？你的日子也必如何？係係啊，啊，呢個有方飛嚟有飛啫。咁大家即係又試下得唔得啦？喂，原來講下講咧一節咧又到時間啦，我哋嚟緊咧最後一節，等陣翻嚟再講啦。好。